Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հետևել են քրակային զորավարժության ընթացքին։ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է Ղարաբաղյան հիմնահարցն ուժային ճանապարհով լուծելու ցանկացած փորձի։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը Հարավային Օսիայի իր գործընկերոջ հետ քննարկել է երկկողմ կապերի ամրապնդման ուղիները։ Արցախում նշվել է Փարի միջազգային օրը։ Միջնաբեր թատերական խմբի պատանի դերասանը հանդես է եկել սեփական բեմադրությամբ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հայաստանի զինված ուժերի հրթիռահրետանային ստորաբաժանումների ներգրավմամբ անցկացվել է քրակային զորավարժություն, որի ընթացքին հետևել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում զորավարժության քրակային փուլին ներկա էր նաեւ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը։ Զորավարժության նպատակն էր փորձարկել սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի արդիականացման ծրագրի շրջանակում ձեռք բերված ռազմատեխնիկական նոր երժամանակակից միջոցների հնարավորությունները կատարելագործել անձնակազմի մարտավարամասնագիտական հմտություններն ու գործնական ունակությունները առաջադրված ուսումնամարտական խնդիրները ժամանակին եւ գերազանց կատարելու համար։ Զորավարժության ավարտին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը վստահություն է հայտնել, որ զինանոցի համալերման աշխատանքն գործողները շարունակական բնույթ են կրելու նպաստելով հայկական զինուժի առավել արդիականացմանը։ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է Ղարաբաղյան հակամարտություն ուժային ճանապարհով լուծելու ցանկացած փորձի։ Այս մասին նշել է Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման ու հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոստանդին Զատուլինը։ Մենք ցաներ ենք տանում ապրիլյան դեպքերը։ Ես գիտեմ, որ 2016 թվականի ապրիլին կատարվածն Ադրբեջանի նախաձեռնությունն էր։ Ցավում եմ, որ կիրառվել է ռուսական արտադրության զենք։ Մենք դեմ ենք Ղարաբաղյան հակամարտություն ուժային ճանապարհով լուծելու ցանկացած փորձին, ասել է Կոստանդին Զատուլինը։ Նա ընդգծել է, որ խաղաղ բանակցությունները պետք է շարունակվեն։ Այս օրերին Հայաստանում մեր ներկայությունը եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության միջև կայացած հերախոսազրույցները այդ ամենը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը հետ չի կանգնում Հայաստանից։ Ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը ներկայումս կապակայունացնի իրավիճակը կամ կփորձի օգտվել Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներից, որպեսզի ինչ-որ բան անի, ասել է նա։ Խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ղեկավարումից Կոնստանտին Զատուլինը նշել է, որ համաձայնության պետք է գան կողմերը։ Նրանց փոխարեն ոչ ոք դա չի անի։ Նա ընդգծել է, որ Արցախում ապրող ժողովրդի կամքը ցանկացած դեպքում պետք է հաշվի առնվի։ Ես լիարժեք սատարում եմ Արցախի իշխանություններին։ Այս մասին այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, որին ելքխմբակցությունն արդեն իր նիստում առաջադրել է վարչապետի տեխնացու։ Հարցին թե որն է իր դիրքորոշումն Արցախի խնդրում Փաշինյանը նշել է. «Իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Միջազգային լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցներում եմ ասել, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը ոչ կառուցող դավանողական է, ագրեսիվ է եւ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանից հնչում են հայտարարություններ, որ պետք է գրավեն Երևանը, ուրեմն մեր հիմնական խնդիրն է հետեւողականորեն ուժեղացնել մեր բանակը, հետեւողականորեն ուժեղացնել բանակի մարտունակությունն ու ոգին, հետեւողականորեն բարձրացնել մեր հանրության ընդհանուր տրամադրվածությունը եւ այդպիսով երկրի պաշտպանողականությունը։ Դա է Ադրբեջանի կառուցողական դաշտ բերելու գրավականը։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրները պետք է նպաստեն, որ որպեսզի Ադրբեջանը վերջ տա իր ագրեսիվ հռետորությանը եւ վերադառնա կառուցողական դաշտ, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանը ցույց տվեց, որ ունի քաղաքացիական հասարակություն խիզախ ու հպարտ քաղաքացիներ, ովքեր կարող են արտահայտել իրենց կարծիքը։ BBC News-ին տված իր հարցազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նշելով, որ անկախ նրանից, թե Հայաստանում ներքաղաքական ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, դա հեղափոխություն է, թե ոչ, կարևորն այն է, որ երկրում գոյություն ունեն իրենց ձայնը տեղ հասցնող քաղաքացիներ։ Ամենից առաջ պետք է նշեմ, որ ես համանդրության պահպանման երաշխավ գլխավորն է։ Նա նշել է, որ ինքն ունի մեծ դերակատարում հորդորելու յուրաքանչյուրին համանadrության համաձայն գտնեն լուծումներ այս ճգնաժամում։ Արմեն Սարգսյանը նաև երախտագիտության խոսքի հայտնել Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ եւ նախկին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հասցեին, ով նրա խոսքով անսացել է ժողովրդի ձայնին ու հրաժարական տվել վարչապետի պաշտոնից։ Երեք Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպել է Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի, Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանի եւ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը եւ դրա խաղաղ հանգուցալուծման ուղիները։ Ռուսաստանի падգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի խորհրդարանի բոլոր ներկայացուցիչները հաստատել են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները պահպանելու ձգտումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Պետական Դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ ԱՄՆ-ն ողջունում է Հայաստանի ներկա իշխանությունների եւ ընդդիմության կողմնակիցների միջև երկխոսության խթանման ուղված նախագահ Արմեն Սարգսյանի ջանքերը, ինչպես նաեւ բոլոր կողմերին կոչի անում մասնակցել երկրի նոր կառավարության ձևավորման մասին բանակցություններին։ Այս մասին ասվում է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է նաեւ, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել խաղաղ ցույցերի անցկացմանը, ինչպես նաեւ հավատում է, որ անվտանգության ուժերը եւ խաղաղ ցուցարարները կշ կշարունակեն հետագայում ձեռնպահ մնալ բռնությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը վարչապետի տեխնացու չի առաջադրելու։ Այս մասին նշել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ներկայացնելով խմբակցության անունից արված հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցությունն իր նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնենք, որ վարչապետի ընտրության հարցը ազգային ժողովը քննարկելու է մայիսի 1-ի հատուկ նիստում։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է, որ վարչապետի տեխնացու չի առաջադրելու եւ չի խոչընդոտի, որ մայիսի 1-ին Հայաստանն ունենա վարչապետ։ Հույդան առաջարկել է բոլոր խմբակցություններին վարչապետի միասնական տեխնացու առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ Ծառուկյան դաշինքը որոշել է սատարել ժողովրդի տեխնացուին։ Երեք Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը հանդիպել է աշխատանքային այցով Ստեփանակերտ ժամանած Հարավային Օսիայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Մեդոևին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են 2001 թվականին Արցախի եւ Հարավային Օսիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև ստորագրված համագործակցության եւ խորհրդատվությունների մասին արձանագրության շրջանակներում փոխգործակցության եւ երկկողմ կապերի ամրապնդման ուղիները։ Մայիսյան երատոնին ընթարաջ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Մայրաքաղաքի փողոցներում եւ ուրակներում իրականացվում են բարեկարգման ծաղիկների սացիլների տեղադրման աշխատանքներ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ Արմեն Հակոբյանն ասել է, որ արդեն ավարտվել են Մայրաքաղաքի փողոցների փոսալցման եւ հետիոտնային անցումների նշագծերի թարմացման աշխատանքները։ Նրա խոսքով ընթացքի մեջ են Ստեփանակերտին տոնական տեսք հաղորդելու նպատակով ձևավորման աշխատանքները։ Կատարվում են էլեկտրական կանսյուների վրա դրոշների շենքերի ճակատային մասերում բաներների տեղադրումներ։ Օրերս համազգային հայ կրթական մշակութային հիմնադրամը նախաձեռնել էր հանդիպում Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարի ու մի խումբ երիտասարդների հետ։ Երիտասարդների ու նրանց խնդիրներով զբաղվող գերատեսչության միջև երկխոսությունը ինքնանպատակ չէ։ Համազգային հայ կրթական մշակութային հիմնադրամի ներկայացությունը, որ վերջերս է բացվել Արցախում, նպատակ ունի բացահայտել երիտասարդներին մտահոգող խնդիրներն ու հասկանալ, թե հատկապես որ ուղղությամբ է զգացվում իրենց աշխատանքի ու աջակցության կարիքը։ Այս շարքի առաջին հանդիպումը կենտրոնի տնորեն Հերմինե Ավակյանի խոսքով եղել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի հետ, երկրորդ քննարկումը Սերգեյ Շահվերյանի հետ էր թեման ընտրել ենք մշակութային քաղաքականություն, խնդիրներ եւ անելիքներ ու նպատակն է, որ դուք հանդես գաք ավելի շատ ձեր առաջարկություններով, ձեր հուզող հարցերով, մշակութային կյանքի վերաբերող ձեր հարցերով եւ բացենք փակագծերը, ինչ է մշակութային քաղաքականությունը, ինչպես են մեր երկրում կատարում ու ինչ խնդիրներ ու անելիքներ ունի։ Սերգեյ Շավերդյանը նախ ներկայացրեց պետական մշակութային քաղաքականության հիմնական դրույթները, որոնց կատարմանը հետամուտ է գերատեսչությունը։ Մենք պետք է ապա կենտրոնացնենք մշակույթը, մշակութային կարիքները բավարարելու հնարավորություն ընձեռնենք ոչ միայն Ստեփանակերտցիների համար, այլ շրջաններում եւ գյուղերում ապրող բնակիչների համար։ Երկրորդ պետք է փորձենք մշակութային ինքնադրսևորման համար հավասար պայմաններ ստեղծել թե Սեփանակերտում, թե շրջաններում եւ երրորդ մենք պիտի փորձենք մշակութային քաղաքականությամբ մարդկանց ճաշակի զարգացում ապահովել։ Նախարարի նշած երրորդ կետը մշակութային ճաշակ ու միջավայր ստեղծելու մասին բուրըն քննարկման նյութ դարձավ։ Բանավեճը հանգեց այն մտքին, որ սա երկարատև գործընթաց է ու չի կարելի միանշանակ որոշել, թե արդյոք մշակութային միջավայրն է ճաշակ ձևավորում, թե ճաշակն է միջավայր ստեղծում։ Քննարկվեցին ճաշակի ձևավորման ազդող գործոնները հագուստից մինչև հասարակական տրանսպորտում կամ խանութներում հնչող երաժշտություն։ Երիտասարդները որոշեցին իրենք հանդես գալ նախաձեռնությամբ հասարակական տրանսպորտի վարորդներին առաջարկելով օգտվել իրենց պատրաստած երկերի ժողովածուներից, որոնք բաղկացած կլինեն ազգային ու համաշխարհային երկարվեստի նշանավոր գործերից։ Եղան այլ նախաձեռնություններ եւս շրջաներում երիտասարդների կամավոր ուղեգրում տեղում մշակութային կյանքը աշխուժացնելու նպատակով եւ այլն։ Սերգեյ Շավերդյանն ու Հերմինե Ավակյանը խոստացան մանրամասնորեն քննարկել բարձրացված հարցերն ու ընթացք տալ բոլոր առաջարկներին։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ 3 ապրիլի 29-ին նշվել է Փարի միջազգային օրը։ Այդ կապակցությամբ Ստեփանակերտի Շարլազնաուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի է ունեցել տոնական համերգ Արցախի մշակութային օջախների եւ Երևանի վանք մշակութային կենտրոնի համույթի սաների մասնակցությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ 1982 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ապրիլի 29-ը հռչակել է որպես Բարի միջազգային օր՝ ի հիշատակ այդ օրը ծնված ֆրանսիացի բալետմեյստեր Ժան-Ժորժ Նովերի, ով պատմության մեջ է մտել որպես ժամանակակից բալետի հայր։ Տոնը կոչված է միավորել Բարի բոլոր ուղությունները, առիթ դառնալ արվեստի այս ձևերի մեծարման։ Երեք Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացած համերգին էլ կատարվեցին տարբեր ժանրերի պարեր՝ դասական, ազգային, ժողովրդական ու ժամանակակից։ Արդեն երկրորդ 4-րդ անգամն է, ինչ Բարի միջազգային օրը նշվում է Երևանի Վանք մշակութային կենտրոնի հետ համատեղ համերգով։ Սա հայկական երկու պետությունների միջև յուրօրինակ մշակութային կամուրջ է, որի մասին մենք զրուցեցինք կենտրոնի տնորեն Էդգար Դանիելյանի հետ։ Սրանից տարուկես 2 տարի առաջ մենք եւ պարոն Հովսեփյանը հասկացանք, որ կա մեզ մոտ պահանջարկ, մեզ հաճախեք են արցնում, ինչու Արցախ չենք գնում, ինչու չենք շփվում մեր Արցախի հետ։ Եվ այդ ողջավորությունը նաեւ փոխանցվեց մեզ։ Ընդհանուր հայտարար եկանք եւ հասկացանք, որ դա պետք է երկու հայկական պետությունների մշակութային կապը ամրապնդելու համար, ինչպես նաև ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնելու համար ստեղծենք այս կամուրջը եւ կարծում եմ ստացվեց Մենք տարեկան 2-3 անգամ հանդիպումներ ենք ունենում եւ Երևանում, եւ Արցախում, Ստեփանակերտում եւ արդեն Մարտակերտում էլ։ Բավականին շարժը շատացել է, այսինքն հարցնողները, հետաքրքրվողները բավականին շատացել են։ Յուրախություն բոլորիս։ Այսինքն սա մշակութային երկխոսություն է հայկական երկու հանրապետությունների։ Նաեւ կարելի է այդպես ասել, ինչու ոչ։ Այսինքն բալիկները շփվում են իրար այդ նախ եւ առաջ։ Սովորում ենք, ես այսօր որպես բալետմեստեր տեսա այդպիսի կատարումներ, որը ես մեզ մոտ չեմ տեսնում։ Այսինքն ես այստեղից ինչ որ մի բան արդեն վերծված գնում եմ եւ կարծում եմ այստեղի ղեկավարներն էլ այսօր բավականին բաներ տեսան, որ այստեղ դեռ դա չկա։ Այդպես փոխանցում ենք մեր մշակութային կարծիքներով նաև միասին քննարկում ենք, վերլուծում ենք, ինչպես անենք, որ ավելի լավ լինի եւ ամեն տարի, ամեն գալուց ես գում եմ, որ դա արդեն ավելի թևեր է առնում։ Եվ այսօրվա համերգից ինչ տպավորություն ստացա։ Ոգևորված ենք բոլորս անկեղծ։ Մենք էլ ենք ոգևորված, երեխաներն են ոգևորված, կուլիսներում տեսնում եմ բարձր ոգևորություն եւ մեր կողմից եւ Արցախի բալիկների կողմից։ Տոնը ստացվեց։ Նշեցիք, որ ծրագրում եք շրջաններում եւ գյուղերում ծավալել ձեր նաև ակտիվ գործունեությունն է։ Կբացեք մի քիչ փակագծեր։ Ես եւ պարոն Օսեփյանը որոշել ենք, որ ամեն գալուց մենք մեկ զորամաս ընտրենք ու ինչքան հնարավոր է ավելի հեռու, որ Ստեփանակերտից հեռու լինի։ Ինչի համար, որտեղ մենք գտնում ենք, որ ինչքան հեռու, այդքան այդ զինվորը ավելի շատ դրա կարիք ունի եւ պետք է մենք հասանելի դառնանք նաև այդ զինվորին։ Մեր աշխատանքը պետքա լինի այդ զինվորի հետ։ Այս մեր քաղաքական իրավիճակում ես գտա, որ սա լավագույն ժամանակահատվածն է, որpիսի մենք լինենք Արցախում։ Մենք լինենք նախ զինվորների կողքին, քանի որ մեր սահմանները անարեք են պահում մեր զինվորները, իրենց ողջավոր են եւ ասենք տղեկ ջան, մենք ձեր հետ ենք։ Մենք լավ վիճակում ենք։ Դուք միայն ձեզից հասնում է սահմանները պահպանել։ Դուք հանգիստ եղեք։ Մենք գալիս ենք, գնում ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Փառատոնի ավարտին Շարլ Ազնավուրի անվան կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը պատվոգրեր շնորհեց Բանկ մշակութային կենտրոնի սաներին եւ Էդգար Դանիելյանին։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Միջնաբերդատերական խմբի պատանի դերասանը հանդես է եկել սեփական բեմադրությամբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շաումյանի շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Թատերախմբի ավելի փոքր տարիքային խմբի հետ բեմադրելով Հովանես Թումանյանի ցիտը, ոսկու կարասը, սուտասանը, անխելք մարդը հեքիաթները։ Երեխաների հետ որպես բեմադրիչ աշխատելն ինձ համար երազանք էր, որն իրականացրի։ Թատերախմբի կազմում 2 տարի Երևանում մասնակցել է նրան հատիկ մանկապատանեկան հանրապետական թատերական փառատոնին 44 աստիճանի վրա դրամայով հանդես եկել Արցախի հանրապետության ու Հայաստանի հանրապետության մի շարք բնակավայրերում։